أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن ومن اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تصلحون اسموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء بسم الله الرحمن الرحیم این آیه شریفه متعلق با کتب علیکم السلام هست سال کردن از اهله تا سه را حلال میگن که جمعش اهله میآید چرا ماه بزرگ و کوچک میشه تقریبا سال دو جنبه داشت یک جنبه اینه که ماه چرا بزرگ و کوچک می و یکی از منافع منفعت این ما که بزرگ میشه و کوچک میشه و فنا میشه و باز ظاهر میشه ابتدا و انتهایش کوچکه برای چی؟ خورشید همه شکنه وقته هر روز خوشی یک کسیت بودن خلاصا اگر از بزرگی و کوچکی سال شد تو علا اسلوب الحکیم جواب از منافع داده شد و اگر سال هم از منافع بوده خب جواب هم مطابق منافع داده شد حالا تحلیل علمی که ما بزرگ و کوچک میشه و فلسفی حالا اونایی که تو علم حیعت مهارت دارن و از آسمان و فلک و فلکیات چیزی سر در میبرن میفهمن لیکن اون ساربان عرب یا کشاورز طائف یا همون سردمداران مکه که علمش تا حد خواندن و نوشتن بود فوق العادی. دیگه بالاتر اونها علمی و دانشگاهی و دبیرستانی و دانشکده و پژوهشگاهی که نداشت این خاطر قرآن عظیم و شان طوری جواب داد که اگر از منفعت کم خب منفعت اگر از علت که چرا بزرگ و میشه کم خب در خور مردم نبود الله تعالی از منافع جواب داد که بدو این تقویم آسمانیه تقویم آسمانیه شما مراسم خود را مراسم های دینی را با این ماه تنظیم میکنی ما دیده میشه کوچکه فنا هم که میشه آخرش کوچکه یه اول ما کوچک از این طرف دیده میشه آخر ما کوچکیش این طرف کاملا همینطوری که از این طرف باریک دیده میشه الان هم اگر شما بلند میشین هر روز نگاه کنید روز به روز کوچکتر پایین تره روز آخر همین موقع طلوع آفتاب شاید از این طرف پیدا میشه تو الله سبحانه و تعالی از حکمت از جواب داد سوال میکنه شما را از بزرگی و کوچکی ماه حلال من عرض کردم عرب تا سه را حلال میگه که الله تعالی روزه را حج را تمام این احکامات را مدارشون را روی ماه گذاشته دانستن تاریخ کمری فرض کفایه باید ما تاریخ ماه را بدانیم این فرض کفایه تعدادی باید بدانم که حالا مایی که میاد مال رمضانه پشت سر شواله بازی جیقاده بازی الحج اگر این ماه را ما ندانیم لازم احکام اسلامی خود چطور انجام ماه حج و روزا و این چیزها الله سبحانه و تعالی میگه سوال کردن از شما سوال میکنن از شما از اهلا قول شما بگید این ماه حالا اینجا به معنی مطلق ماه هست این ماه آله بخشناسی برای انسان هست و خصوصا هست همه مثلا چوپان ما خود را میداره تقریم برد نیست لیکن ما را میداره من اول عیب مثلا سال من تکمیل میشه یک سال او اجاره میشه برای خدمت خلاصه دانستن تاریخ کمری فرض کفایت است سوال اگر از بزرگی کوچکی بود از این علت یا از حکمت خدا جواب از حکمت داد که ما آنه بخشناسی برای انسان هست خصوصا عج ولیس البر بات اینجا یک زجریه با یک تمثیلیه و رد بدعتیه اشاره می کند که این سآل شما و دانستن علم این بزرگی و کوچکی ما را که چرا ما بزرگ و کوچک میشه این علم هم دانستن مثل همون عملی که شما انجام میدادی همونطوری چیزی هیچ ارزشی در آن بیشتر نیست حرم های یک در داشته وقت احرام می بستن در حال احرام از در خانه وارد خانه نمیش همیشه از پشت خانه صورت می کردن پنجره غیره داخل خانه می شدن و این را نیکی می دانست اللہ تعالی فرمود این نیکی نیست و اینکه شما علت بزرگی و کوچکی ما را بدانی که امروز فلکیات میدانند اونهایی که با علم آسمان و آسمانی ها تعلق دارند به آنها چه چیزی میرسد نیکی میرسد نه همین طوری که شما داخل خانه می آمدید لیکن نیکی میدانستید که از پشت بیایید از در نیایید این هم همینطوره اگر شما بدانید که چرا بزرگ و کوچک میشه همانطوری که فلکیات میگن که با خورشید هر اندازه روبرو میشود لحظه روشنیش کامله وقت شب چارده هم میبینی این طرف خورشید در مساویش ماه روبرو میشن کامل کامل میشه اگر شب 13 و و 15 شما نگاه کنید تقریبا خورشید و ما روبرو از این طرف ما هست از این طرف خورشید اگر چه ما اینجا به پای کو باشیم زودتر خورشید غروب کند دیدید ما اگر ما کمی ده متر صد هزار بالاتر بریم نگاه کنیم این طرف هم ما این طرف هم خورشید رو رو همیشه هست این خاطر اللہ سبحانه و تعالی فرمود اگر این چیز را شما دانستی خب به هیچ نیکی نمیرسید همانطوری که از پشت خانه داخل خانه آمدن نیکی نیست پس لازا این چرا خود را تقلید بکنه که حتما از پشت اگر سوراخ اینه یعنی سوراخ درست کنن که حاجی صاحب می آید پس همین در بیاد چه فرق میکنه درون خانه که میری چه از پنجره میری؟ چه از در بیری لحظه اگر شما هم دانستید علت بزرگی و کوچکی ماهرا شما به چی پیدونی کی میرسید چه چیزی شما کس کردی نیکی که دانستید ما به این خاطر بزرگ و کوچک میشه همین که امروز فلکیات میدانند به اینی مثل همونه اون نیکی نیست دانستن این هم نیکی نیست البته حکمتش را الله تعالی بیان کرد اگر سال از حکمت شد که ما بزرگ و کوچک میشود که آله وحشناسیه حالا تقویم را و حساب کمری شمسی را فقط اهل علم میدانند دانشمندان میدانند برج حالا برج دیگه هیچ علامتی ندارد مگر دانشمندا میدانند و تقویم توزیه به شما باشد و ساعت شما هم تنظیم میشه ورنه دیگه چی میدانید هیچ علامت ظاهری حساب شمسی ندارد اگرچه امروز در ایران حساب روی حساب شمسیه که به اصطلاح از برج حساب میکنن لیکن این تقویمیه که شبان هم میفهمه صاحبان هم میفهمه کشاورز هم میفهمه عالم هم میفهمه جاهل هم میفهمه همه درد دارن که والا یک ماهی تقویم اللہ تعالی از حکمت عظیم بزرگی و کوچکی ما حرف زد علت بزرگی و کوچکی را بیان نکرد که در خور اون انسان ها اون زمان نبود و الان هم اگر انسان نگاه کند اللہ تعالی باقی نمونه دیگر عملی ذکر کرد که شما آمده داخل خانه می آئی از پنجره آمدن را نیکی می از از در آمده را گناه دانید، تو خود خب این همونطوری عمل پوچیه درون خانه آمدن از هر قسمت چه فایده دارد چه نیکیه خونها خب تا لیس البر به انتات البیوت من ضرورها و این را نیکی می میدارست نیست نیکی که شما بیایید در درون خانه از پشت خانه لیکن نیکی نیکی کسی است که از خدا میترسه احکام الهی را مخالفت نمی کنه کسی که ترسه از خدا تجاوز نمیکنه از حدود الهی این نیکیه وات البیوت من ابوابها شما بیاید داخل خانه ها هنگام احرام از در خانه ها بیاید این رسم پوچ خود را ویل کنید واتقوا الله از خدا بترسید تا که رستگار بشید در دو جهان اصول اصل اصول اینه که از خدا بترسید مخالفت حکم خدا نکنید به خانه ها بیایید از در خانه ها حالا اینکه شما از پشت خانه بیای داخل خانه این نیکی میدانید این کوچه و خب اگر شما هم علت بزرگی کوچکی ما را هم درک کردید که فلکیات درک میکنن چرا ما بزرگ و کوچک میشه هیچ نیکی برای آنها دانستن این علت نیست همین طور شما در از در بیای از پنجره بیای تو خانه یا سوراخ پشت خانه بیایی این نیکی نیست نیکی خوف خدا هست که از خدا بترسید مخالفت دستورات او را بعد از بیان امور انتظامی و امور مسلحه امور انتظامی قصاص بود امور انتظامی توصیه و وصیت بود که توصیه درست کنید حق دیگران مال حرام نخورید این سه امره که برای انتظام و نظم مسلمان ها بودند و در بیان هم باز امر مسئله روزه بیان کرد اکنون حکم جهاد را صادر میکنه بعد از بیان امور انتظامیه دستور جهاد واضح شده است قاتلو فی سبیل الله قتال کنی شما در راه خدا در راه خدا یعنی شما قتال کنی تا دستورات الهی بر خلق خدا نافذ بشه قانون اساسی الهی بر انسان ها اجرا بشن همه مردم مطیع امر الله باشن خودشان قانون ساز نباشن طراح قانون نباشن شما قتال کنید با کیا قتال کنی محل قتال الذین یقاتلونکم این محل قتال ہے آنہائی کہ با شما می جنگن آنہائی کہ با شما می جنگن شما ابانا حافظ جنگی ولا تعتدو شما تجاوز نہ کنی مومن تجاوز چیه؟ کسی با شما نمی جنگے بر علیہ شما نیل و بر, بر علیه شما نیست شما بر اون تجاوز نکنی با شما عهد و پیمان دارد یک صورت دیگر اینه که شما تجاوز نکنی که بچه ها را زنان را و پیران را که نقشی در جنگ علیه شما ندارن حالا اگر زن مثل زن امریکایی میاد توی میدان نبرد و پنج به دست و به پنجا دو سواره که او را کن که زنی یا تپلی یا پیری که در جنگ نقش ندارد هیچ نقش فرماندهی و رایدهی و این چیزها را ندارد حالا اونا نباید کفر نمیخواهد جلو شما را بگیره جلو دعوت و تبلیغ را بگیره پس شما تجاوز نکنید به قتل زنان و پیران در صورتی که زنان و پیران و اطفال در جنگ نقشی نداشته باشد اگر نقش دارن مثل زنان امریکایی فرمانده و سرباز و این چیزن اونا دیگه دشمن همون هم باید پشت بشن ان الله لا يحب المعتدين الله تعالی دوست ندارد آن را که تجاوز میکنند جایی که موردی نیست همون جایی قدرت نمایی میکنند خب کتاب کنید با آنها و در کتاب از کشتن چطور دریخ کنیم یا نه بکشیم اگر کشت نوبت کشتن آمد اونجا قتال ہے اللہ تعالی میگه گردن بزن فقتلوهم هم اینها چرا ها فقتلوهم بکشیدین آرا هر جایی که شما یاد این دشمنان خود را در هل و در حرم شما اجازه داده شده و اخراج کنید شما این کفار را از آن جایی که این منحیت و تعلیلیه این که شما را اخراج کردن شما را از کاشانه ها وطن اخراج کردن شما را اخراج کنید حالا جهاد فرضه در افغانستان و در عراق هر کا جهاد میکنه مجاهد قرآن میگه شما را اینها جلاوطن کردن شما را اخراج کردن و آمدن بر خاک شما بر خانه شما بر قاسانه شما بر مملکت شما اینها مسلط شدن و باید با اینها جنگی و به همین خاطر هر با این همکاره لحظه در حکم آنها قرار گرفته اون هم واجب کرده قتل کنید اینها را هر کجا شما یافتی کنید و اخراج کنید اینها را از چون که آنها اخراج کرده شما را باقی دیگر شرک و کفر که آنها میکنند از کت سنگین تره و الفتنه تو یعنی الشرک الکفر شدیدتر هست از ضرر قتل قتل بشن ده تر دمداره صد نفر قتل میشه هزاران انسان روی هدایت میه هزاران انسان از جهنم نجات میکنه قتل فتنه یعنی کفری و شرکی که کفار دارن و نفاق کفار دارن او شدید تر قتل و الفتنه تو اشد من القتل از فتنه مراد شرک هست کفر هست نفاق هست اینها شدیدتر از قتل قتل ده بیس نفر میشه هزاران انسان روی هدایت میشه ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام نجنگید با کفار در مسجد حرام این در مسجد حرام مرا در حرام خاص مسجد الحرام تو کوچکه حرام بزرگتره حالا اکثر شهر مدینه تو حرام مثلا منا هم تو حرام او تا مسجد تنعیم که حضرت آیشه صدیقه از آنجا احرام بستن و پیغمبر علیه السلام او دیگه از حرم بیرونه محدوده حرم مشخص در مکه مکرمه که تا کجا تا کجا حرمه ماورا دیگه هیلیه حرم معنی اینه که در تمام طول سال اونجا همه چیز ممنونه مثل اینکه گیاه آن را کسی نمیتونه بکنه اونجا بر شکار و غیره اما که شخص رو کسی نمیتونه تعدید کنه چه احرام داشته باشد و چه احرام نداشته باشد در حرام انسان نمیتونه حشرات را از و آزار کنه بیرون از مسجد الحرام جلوی درش حشره بود اونجا چند نفری با او بازی میکرد و احتمال مرگش من آمدم من گفتم بابا حرامه اینجا که نباید شما این کار بکنه حالا زیر پای شما آمد شما مجرم سرم تو فهمیدن ها حرمه دیگه نباید اونجا به حشره ضربه زد به دیگه چیزی ضربه زد چیزی که موزی نیست اون چیزی که حدیث استثناء کرده ماری گزدونی فاره اینها خود خب استثناء چیزهای هستن که اونجا دیگه نباید اذیت بشه اللہ الله سبحان و تعالی می فرماید شما قتل کنید این را ها کتال نکنید با دردی که مسجد حرام یعنی در تمام حرام تا اینکه کتال کنم با شما آنها در این حرام قاتلو کم اگر آنها با شما در حرام هم جنگیدن هم شما در حرام این حرام بزنید اگر آنها در حرم مشرکین مکه با شما در حرم خدا به جنگ آماده شده شما بجنگید این نیست که آنها در حرم احترام کنه شما احترام بکنید حرم با استادی نه بات فرمود کذالک جزا کافرین جزا کافرین همین ہے کہ در حرم هم قتل کرده شما جزا کافرینی که در حرم با شما می میکنن همین ہے شما آنها را گردن بزنید. خوب فین انتهو اگر اینها دست کشیدن از کتال شما یعنی مسلمان شدن از کفر دست کشیدن از جنگ شما دست کشیدن تو خدا شما هم دست کشید چرا که ان الله غفور رحیم الله تعالی بخشنده است بر کفر و شرک گذاشته می بخشد رحیم غیر از مغفرت جنت هم می دهد قاتلوهم قتال تا چه زمانی جهاد تا چه زمانی فرف فتنه قتال کنید با آنها حتی که نشود یک فتنه شرکی کفری حتی لا تکونه حتی لا توجدا یافت نشود فتنه یعنی شرکی و کفری دین دین خدا باشد همه ادیانهای کفری بیاین پای و یکون دین لله فین انتهو اگر اینها دست از شرک کشیدن تو فلا ادوان الا علی الظالمین تجاوزی نیست زیادتوی مگر بر ظالمین اونهای که ظالمن یعنی مشرکن اینا به وجه توحید ظالم نیستن چون دست از کشیدن دیگر ظالم نمیشن مگر آنهای دست از کفر میکشن و دست از دسیسه نمیشن باقی شهر حرام شهر ماهای با احترام حرمت میکنم چهار ماه در دین اسلام احترام دارم اون چهار ماه شوالو و نه زیقاد و محرم این ستا تا و رجب جدا هست خب در این شهرها و در این ماه شما جنگ نکنید حال اگر آنها با شما جنگ کردن تو لحاظ آنها احترام نکردن شما هم که نمیتونید احترام کنید احترام او مساوات میخواد. اگر یک انسان احترام کند و دیگری احترام نکند خب نمیشه احترام اگر آنها حرمت کردن شما حرمت کنید اگر آنها تعدی کردن تجاوز کردن شما هم تعدی و تجاوز کنید الشهر الحرام به شهر الحرام ماه محترم به مقابل ماه محترم است و الحرمات یعنی احترامات ماها برابری می خواهد اگر آنها احترام کردن شما احترام کنید اگر آنها احترام نکردن بر شما تجاوز کردن فمن تدا علیکم هر شما تجاوز کرد شما هم بر آن تجاوز کنید بمثل ما علیکم بمثل آن بر شما تجاوز شده شما حرمت کنید آنها حرمت نکنند که نمیشه حرمت برابری نیست یکی احترام قائل انسان احترام بکنه اگر یکی تعطی میکنه یکی زورگویی میکنه یکی لج و داره خب شما هر چی تواضع کنید پرروتر میشه اولا که بدیرا به خوبی جواب بدید اگر بدید خوبی شما دانستی که کار پیش نمیره و اون بد رو دم بدن ساخت و تازش بیشتره تو دیگه با اون زقا و سیعتن و استفاده کنید اگر آنها بر شما در ماه حرام تجاوز کرده شما هم تجاوز کنید شما دیگه سکت چرا میکنید و شما چرا ملائمت و مطالمت را در پیش میگیرید قانون الهی واتقوا الله در تمام معاملات شما از خدا بترسید و بدانید که ان الله مع المتقین الله تعالی میت کامل شما متقینه میت خاص شما متقینه آنهایی که از خدا میترسند حدود و مقررات الهی را رعایت میکنند اونها حسن متقین ولهذا الله تعالی میت خاص شما متقینه بعد از انفاق ترغیب بعد از جهاد ترغیب به انفاق است چرا جهاد انفاق میخواهد باید انسان مال خود را همانطوری که جانش را ارزه می کند مالش را هم باید ارزه کند بی خاطر قرآن عظیم شان ترغیب علی الانفاق در جهاد انفقوا فی سبیل الله خرج کنید شما در راه خدا یعنی برای اهداف عالی اسلامی شما باید مالهایتون را خرج کنید ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه شما نیندازید با دستهای خودتان خود را به ایدیکم این شما با دست خود خود را به حلاکت نیندازید حالا ظاهرا سروران گرامی انسان که به جهاد میره با جان و مال مالش هم میره جانش هم میره حلاکت هم میره مالش هم میره و جانش هم میره در جهاد این چیزه قرآن میگه شما خرج کنی در راه خدا قبلا گفت جتال کنی در راه خدا قاتلو فی سبیل الله اینجا هم میگه فقط انفقو فی سبیل الله درسته و میگوید که شما قاتلو فی سبیل الله اینجا میگه انتقو فی سبیل الله و لا ترکو بیدی کملت تحلقا بعد از تهای خود خود را حلاق نکنید حالانکه اگر انسان نوشنه فکر میکنه کہ جہاد و انکتان و انفاق حلاقت ایک انسان مانا هم حلاق میکنه جان شہم حلاق میکنه بلے قرآن میگه شما حلاق نکنید بعد از خودتان هم بعد از خود قدرت کی حلاکت نہیں اندازی بلکہ اخلاص داشته باشید در جهاد و انفاق احسین که ان اللہ یحب المحسنین اللہ تعالی دوست دارد محسنین کا سرور علی گرامی همین تصوری که الان من دارم مطرح می کنم در زمان صحابه یک انسان همین طور مطرح کرد که در این مالک خود را زدن مال خود را جان خود را پیدا کردن این حراکت خدا گفت لا تلکو بیدی کمل کسی آمده بود و همین چیز را پیش صحابه مطرح کرد صحابه گفت تو غلط داری از قرآن خدا بهره برداری بود ما در دل ما این خیال آمد که کمی آنان دوربر مدینه خالی شده لازم کنی بشینیم مالغای خود را باغهای خود را امکانات خود را رو بره کنیم اینها بر اثری که ما در جهاد بودیم باغهای ما خراب شدن زمین و کشاورزی و تجارت ما ضربه دیده چونکه مجاهد همه به جهاده کشاورزی هم مکفی کند و تجارت هم مفت می کند دامداری هم مفت می کند این چیزها یک مراقبی می خواهد تجارت هم مراقب می خواهد با هم مراقب می خواهد کشاورزی و دامداری همه من هم مراقبات می خواهد که اللہ تعالی این آیه را کرد که شما جهاد کنی و در راه خدا انفاق کنی و خود را به حلاکت نیندازی یعنی نشستن از جهاد قبل شینی کردن و از انفاق قبل کردن این کشتن خود انسان چرا؟ اگر شما جهاد نکنید و قتال نکنید و انفاق نکنید فردا کافر مسلط میشن نه برای شما جانی میماند و نه برای شما مالی میماند همه چیز را کافرها به اشغال خود در بیارن مثلا امروز افغانستان اگر جواهری داشته باشد بوش جواهر را به ربانی میده هرگز اون جواهر را به ربانی نمیده خان ماشی کوسیده میارد میده مثل بلا نسبت دامه ها کدی میده اگر جواهر را میکشه میبره جواهری که امروز در عراق هست اون جواهر را آمده که باید گهماش کنه جوهر نفت را چه گران بهاترین و ارزان و چیزی هست که هیچ چیزی به مقابل نفت امروز نمیتواند مثل نفت ارزش داشته باشد در دنیا همه امکانات دنیا امروز روی نفت سواره کارخانه هست روی نفت سواره ماشین آلات روی نفت سواره همین هواپیما روی نفت سواره و همه امکانات و تسهیلات بشری امروز بشانه نفت سوارند و بهات سرین سلاح در دنیا نفس همه اگر این نفت نباشد هیچ همه چیزها فالتو میشه؟ این ماشین های با قیمت بالا ارزشی قرار پیدا نمیکنه مگر ساعت شبر دارید و دوی سخته سوار کنید و پشت خر بزنید دیگه هیچ الله سبحانه و تعالی فرمود اگر شما جهاد نکردید و اگر شما انفاق نکردید خود را با جان مال حلاک کنید این کشتن بله در جهاد میشه تعداد مسلمان شهید میشن که بعد هم به مقام بزرگ شهادت میرسن و باقی مانده همه سر جا با عزت میمانند ورنه اینطور همه شما حالات میشید یا کافر میشید یا مال و جان شما همه برباد این خاطر صحابه فرمود قبل میشید میاد جهاد حلال کرده لا تل لا تلقوا بيديكم الى التهلكه و بسیاری هم امروز همینطور اگر کسی در راه خدا کشته بشه شهید بشه به خاطر دعوتی تبلیغی ارشادی بیان حق و حقیقتی دیگه همه معنی چه فایده کرد خود را کشتن اما عقلی خدا گفت لا تلکو بیدی کو تعلق همین الان هم همین تبلیغات لیکن خوب یاد شما باشد تفسیر این آیه صحابه منقوله و سند منقوله و عقب نشینی از جهاد و از انفاق این حلاکته قرآن کو قاتلو کی سبیل اللہ انفقو کی سبیل اللہ ولا تلکو بیدیکو ملک تحلقا وانسنو در این جہاد و انفاق باید اخلاص داشته باشی جهاد برای اعلائی کلمت اللہ انفاق برای اعلائی کلمت اللہ باز خدای جل مفرمد کہ ان اللہ یحب المحسنین انہی کہتی برای خدا جهاد و انفاق میکند محسنه و محسنین را الله تعالی دوست داره و دوستی خدا مقام بزرگی یا کوچکی هیچ جای الله تعالی نگفته که الله تعالی کافر را آره دوست داره امتیاز مؤمن اینه که مؤمن را خدا دوست داره این مسئله بسیار بزرگ ان الله یحب المؤمنین اونهایی که از صمیم قلب مال خود را انفاق میکنند جان خود را در میدان انفاق میکنند اینها محسنند و محسنین را الله تعالی دوست داره این مقام از همه چیز داره بابا نان و آب و لباس به همه خدا میده نمیده امکانات دنیا را خدا به دشمنان خودش بیشتر میده تا توی کام جهنم دادن مسئله نیست عزت اینه که مؤمن محبوب خدا هست و الله تعالی محب این مقام مقامی که تمام بندگان الهی که با خدا ارتباط داشتن در تشکیل این مقام ذوب شدن و تقییدن و لرزیدن که محبت خدا به بیاد بعد بیان امر مسلم دستور جهاد و انفاق رسید باز هم اون امری را بیان می که مسلمانها ها اصلاح بشن تا جهاد و کنند یک امر مسلح نما چی بود؟ روزه بود و این امر مسلح سوم حج و بعد میاد وقت صلات هم اینها امور مسلحه هستند که الله سبحانه و تعالی برای ترقی مؤمنین این چیزها را بیان کرده اتم الحج والعمرة لله بیان امر مسلم اکثر مفسرین مقصد اتم الحج والعمرة تمتع قران مراد لے اینو من برای شما بگم سنو حج ما داره تمتع قران افراد تمتع اینه که آقا از اینجا احرام میبنده نیت عمره میکنه عمره میکنه میره در مکه مکرمه احکام عمره را انجام میده دو مرتبه حلال میشه روز هشتم که برای حج احرام میبنده میره احکام حج روز دهم از احرام میاد بیرون اینو میگه تمتع در وسط بهره برداری شد بین عمره و حج کران امین احرامی می بندد هم نیت عمره می کند هم نیت حج می کند اونجا باید احکام عمره را انجام بده احکام تواف کدوم انجام بده و توی احرام بماند قابل به منا و به عرفات و مزدرفه و روز تهدید، تواف زیارت کند و از احرامی این کرانه و نزد ابو حنیفه کران از همه افضل تره چرا توی احرام میماند و عذیتیش بیشتره تقریبش بیشتره انسان توی محضوره وقتی توی احرام به بین خاطر کران را افضلتر میدانه بعد تمثبات افراده افراد اینه که فقط احرام حج را میبنده و حج میکنه عمره نمیکنه اینه میگن مفرد حاجی مفرد که تحنا اینجا قرآن عظیم و شان فرموده اتم الحج و العمرتا بیان تمتع و قران نیست اینجا اللہ تعالی میگه که حج و عمره را کامل ادا کنید برای بله خدا حجی ادا میکنید یا عمره حالا اصطلاح شده در اینجا این هم رمزی داره عمره را حج میگند و اونو میگه حج تمتع حالا عمره خودش عمره هست و در اسلام نام جداگانه ای دارد و این حج اصغر گفته شده و حج اکبر همونی که تمتوش میگه یا کرانش میگه خب این زمانه اتم الحج و عمره در اکثر مفسرین میگویند الله تعالی دستور داده که حج و عمره را کامل برای خدا انجام بدید حج هم اخلاصا برای خدا باشد و عمره هم برای خدا باشد یعنی نیت شما این نباشد که میری مکه بسیاری چنین جنس آئے گران بہائی بھی آ رہی سود مکنی بعض یہاں کی شارستانی ہاں خاص اور خاص برای عمرہ نیت تجارت میلن حالا نیت شما برای حج باشد عمره باشد با تجارت را هم خدا برای شما جایز کرده از آنجا هدایا بگیرید از آنجا برای تجارت سامان بگیرید هیچ ممنوعیتی نیست لیکن هدف شما حج باشد و عمره باشد اتم الحج و عمرت لله خاص برای خدا بس تمتو کران نیست خب حالا شما اگر محصول شدید احرام بستید برای حج یا عمره یا برای حج و خب، شما محصول شدید به خاطر دشمن یا مرض دشمن شما را نمیگذاره دید، تو احرام هم هستید. یا چنان مرضی شما را گرفت که تحمل رفتن برای شما پیدا نشد تو به گردن این حاجی اینه که یک حدی باید بپوشد تا که از احرام خلاص بشه توی احرام حالا امروز دنیای امروز اینه حالا برای امروز مشکلی ندارد که نایی در مکه مکرمه بگیره از اینجا تماس بگیره که در فلان ساعت قربانی بگیر نیابتن و بکش تا از احرام خلاص اون زمان این قربانی ها را می بردن از اینجا کسی را بله قربانی نیابتن تا ببره در حرم بکشه تا این از احرام بیرون پس بگردن این محسن اینو میگه محسن آنچه هست که آسان بشه از هدی اون حدی اقلش گوسفند یک گوسفندی باید بکشه ولا تحلقوا و از احرام بیاد بیرون از احرام با تراشیدن سره میگه حلق نکنی شما فورا سرایتان را ای محصری شما که محصر شده اید حتی یبلغ الحدی محله تا که این قربانی حرم هر آن مالی که به حرم برده میشه به قربانی او را در اصطلاح عرب حدیه میگن اون چی میگن؟ حدیه تا اینکه برسد همین هدیه شما به محلش یعنی در حرم به حرم که رسید اونجا میتونم بکشن منا تو حرم یا هم قسمت حرم میتونه اینا بکشن و وقتی کشتن این حدیه از حرم میتونه خلاص بشه الان که ماشاءالله تار تلفن مثلا آسان اون زمان اینه که می گفتن می تا فلان لحظه می رسه و در فلان لحظه اون می کشه بعد این خود را از احرام دیگه وعده می کردن و میاد خب حالا شما احرام بستید این معنی اوله شما احرام بستید لحظه مشکل معنی پیش آمد باید حدی ببرستی تا اون حد به حرم برسه با خدا خود را از احرام بیرون آورید و بیرون آمدن از احرام با تراشیدن سره یا کوتاه کردن سره خب حالا یک معنی دیگر پیدا شد شما احرام دارید چون وقت انسان احرام میبنده شما خانده تو کتاب های بسیار چیزها بر انسان ممنوع میشه توی احرام حالا برای اونایی که زیاد نخوانده من توتی مختصری میدم مثلا کسی که احرام بست و نیت کرد حالا نمیتونه مور کوتاه کنه نمیتونه ناخونه کوتاه کنه حتی که نمیتونه سیری بکنه شکاری بکنه حالا شما احرام بستی مشکلی برای شما ایجاد شد که نیاز و سر را بترشید حالا سر شما دانه کرد و باید بترشید به این دانه ها را جرائی کنید و بیرون کنید به طور مثال امروز میگم این چنین مشکلی ایجاد شد باید جریمه بید روزه بگیری برای صدقه بدی یا کم از کم قربانی بگیری فمن کان منکم مریضا او بهی اذن یا به آن یک اضای برخون زخمی دردی خمل و غیره شان نزول آره بیان میکنن که وقتی احرام بستی که از صحابه ولهذا موهای بزرگ هم داشتن ریش هم داشتن و در کنار آتش او آتش روشن کرد و شپش های سرش حرکت آمد پیغمبر علیه السلام مشاهده کرد متوجه شد که این بخاطر احرام لحظه موفق به غسل و اون نظافت های لازمه نشده به خاطر فرمود که شما را حوام رات شما داره اذیت میکنه حشرات سر شما شما را دارد اذیت میکنه دیده میشه لذا الله تعالی این حکم نازل کرد که این مشکل به سر شما ایجاد شد که شما باید سر را بتراشی سر بتراشی زخمی آمد ایجاد شد دانه ای آمد ایجاد شد با موهای بزرگ نمیشه دانه را مرهم گذاشت یا به اصطلاح امروز سرش را جراحی کرد مشکلی را تصادف شد حاجی سرش شکست سرش دخم بست نیاز دارد که بیتراشه لحظا اونجا که اگر مو را تراشیدید از سه جریمه یکی را حتما باید یا اینکه سه روز روزه بگیرید یا اینکه صدقه بدی به شیش مسکین به هر یکی دو کیلو اندازه صدقه ته یا اینکه یک قربانی اقل آن قربانی گوسفنده نصف قربانی نمیدن هر کسی باشد از شما یا مریض یا بستر آن از باشد زخمی دردی کمنی غیره پس سر را تراشی تو فعلیه فدیتون من سیامن بگردن آن فدیه هست از روزه اونم سه روزه او صدقت یا به آن فدیه هست از صدقه در شش مسکین هر یکی را دو پیلو یا به گردن اون نسوکیه، قربانیه که کم از کم یک گوزفندی باشه و کسی کشتوری تو کشت چی و اختیار دارد دار لیکن اگر سر تراشید از این ستا جریمه یکی را باید حتما یا ضرورت شد که عطری بزنی از زدن خان در احرام امنی همی که از این جریمه را بزنی هر عمل خلاف احرامی امدن یا خطأن که مثلا اشتباه کرد چیزی عملی انجام داد که خلاف احرام بود این جریمه را دارد اونجا خب فمن تمتع حالا اینجا بحث تمتع قران آمد کسی حاجی تمتع شد یعنی احرام بست اعمال اعمال اعمال عمره را انجام داد روز هشتم دو مرتبه احرام بست برای حج اینه میگم متمتع حاجی متمتع یا اینکه احرام عمره و حج را یک جا بست تاره نمی تو لحاظا این حاجی متمتع یا حاجی قارن حتما باید روز عید قربانی بشه اون حدیه که کم از کم یک گوسفند یا یک هفتم شطور یا یک هفتم گاز و اگر کسی کامل گاوی بکشه ده تا گاو بکشه ده تا شطور ده تا دشمن پولداری میخواد اینجا برای خدا بیشتر قربانی بده هم ممنونیتی ندارد خود پیغمبر علیه السلام که زیاد قربانی بیده ست شطور رسول علیه السلام قربان کرد عبادت بسیار دید پس حاجی قارن و متمتع روز ده که قربانی برگردن هم قربانی هست این این را دم شکر میگن که به دو عمل در یک سال موفق شده در حقا باید شکرن لله قربانی را بکشه خب اگر توانایی مالی نداره که گوسفندی بسره و بکشه گرانه لحظه ده روز روزه بگیره سه روز در حج غیر از عرفات حنفی ها میگن یعنی شیش و هفت و هشت روزه بگیره و بعد از روز ده و حتی امام ابو حنیفه میگه بعد از ایام تشریف که ایام تشریف روز سیزده حالا در مکه یا آمد اینجا هفت روز دیگر روز بگیره این تقریبا ده روز مقابل اون قربانی سواب شد در دل آت شک شبه آمد که در روز روزه در برابر یک قربانی چیزی نیست الله تعالی در تلک عشرت کامله این ده روز کامله و ثواب یک حدی را برای تو دارد غیر از این صورت دیگر راهی ندارد اگر کسی تمتع به عمره کرد تا حج تو به گردن آن هست آن چیزی که آسان باشد از عدی کم یک گوستان یا یک هفتم چطور یا یک هفتم دا که در آنجا همان شون همین باشد خوشی که در قربانی در جای دیگر است خب فمن لم یجد اگر کسی توانایی را ندارد یا گوسفند چیز به خاطر فقیره گوسفند گیر نمی آید تو پس بگردن آن روز روزه سی روز هست روزه ثلاثت ایام اون در حد این ثلاثت ایام رشکش و هفت و هشت روزه بگیره نه هم میگه روزه نگیره و اگر نتونست روح روزه بگیره این شخص مثلا این در حجه خب روز دست روزه جایز نیست الان از امام همونی فرد پس به گردن آن سه روز هست روزه سه روز در حد و هفت روز وقتی رجعتون رجعتون را امام حنیفه معنی میکن فرق کن شما به احکام حج که آخرین روزش سیزده شما فارغ میشید حالا قادر مکه باشی؟ یا بیایید به خانه خود و امام شافعی رحمه الله میگه نه باید به خانه بیاید رجعتم الى خبر کردید یا در مکتب مانید لیکن رجعتم را امام حنیفه معنی ترقتم میکنه همون جواب بعد که در روز کجا میتواند اندازه یک حدی ثواب داشته باشد الله تعالی فرموده که اشارتون کاملا ذالک اینجا خوب متوجه باشید مطلب را که ذالک مشاره الیش به خاطر تعیین مشار الی حکم جدا آمده مشار الیش الحکم المذکور من الحدی او السیام امام شافی رحمه الله میگه و امام ابو حنیفه اینجا ایک اختلافی هست من اختلاف را اول مطرح کنم بعد معنای آیه را می کنم امام ابو حنیفه گوید که حج تمتع را حج قران را همون حاجی میتواند انجام بده که مال مکه نیست یعنی داخل میکات نیست هر طرفی چهار طرف مکه میکات هست در مکه و داخل میکات نباشد اون انسان میتواند که حج تمتع و قران کند پس امام ابو حنیفه معناش میشه که این تو و کرام برای اون کسانی جایز هست که نباشد اهلش نزدیک مسجد الحرام یعنی بعد از میکات نباشد این میکات مدینه است و این مکه مکرمه این داخل این همه حاضر مسجد حرام گفته میشه متوجه ارزم هستید امام حنیفه میفرمایند که حج تمتع کران را فقط کسی میتواند انجام بده تمتع کران را که آفاقی باشد مکی نباشد مکی کیه اونی که در مکه هست یا داخل میکاته داخل میقات میقات اونجایی که از اونجا باید احرام ببندن بگیرن مثلا اهل مدینه از یلملم نجد از کرم و اهل عراق که ما هم میقات ما اینه از اونجا باید احرام ببندن درسته حاجی ها از همینجا که وقتی خواهم برم به مکه مکرمه باید احرام ببندن دهلای از همینجا احرام میبندن ولی آنهایی که میخواهم برم به مدینه دیگه احرام نمیبندن وقتی از مدینه میخواهم برم به مکه همونجا احرام میبندن و دیگه میرم نیمم از میکات بدون احرام نمیتونم برم خب امام صاحب میگه که تمتع کران را همون انسان آفاقی انجام میده امام شافی میگه نه تمتع کران را هم آفاقی میتونه انجام بده و هم مکی میتونه انجام بده لیکن این قربانی بر آفاقی هست بر مکی نیست تمام هستی امام پر میگه تمتو کران را فقط اون کسی میتواند انجام بده که او یعنی در اشهر حج عمرت کنه و حج هم بکنه در اشهر حج که او آفاقی باشد یعنی از مکه بیرون باشد از میکات بیرون باشد مثلا اهل مدینه آفاقی هست اینها می توانند لیکن اونهایی که به این طرف اینها آفاقی نیستن جده حالا نزدیک مکه مکرمه هست و امام شافی میگه نه حج تمام را و کران را هر کسی کنه انجام بده لیکن آفاقی باید قربانی بده مکی قربانی بده پس اینجا معنیش اینه که این تمتع قران برای کسی هست که نباشد اهلش نزدیک مسجد حرام امام شافی میگه این قربانی برای کسی هست که نباشد اهلش حاضر مسجد حرام یعنی تمتع میتونه بکنه مرکی کران هم میتونه بکنه لیکن قربانی بگردنش. گردنش امام ابو حنیفه دلیلش اینه که اینجا آمده لمن اگر ذالک مشارلش قربانی می بود و هدیه می تو اینجا باید می گفت حالا این قربانی حکم قربانی برکت از که نیست پس این یک اختلافی بین امام شافی و امام ابو حنیفه رحمه الله واتقوا الله بترسید از خدا و بدانید یقینا نسخه تقوی است اون نسخه عمله که الله تعالی شدید العقابه کسی که حدود الهی تشابست کرد خدا سخت عذاب میده مقررات حج واقعا محدودات سختی داره خدا نجات بده الحج و اشهر معلومات ما حج به معنی وقت حج ماهای معلومی هستند شوال سیکات و ده روز از حج شوال همینه که بعد از رمضانه هر در این ماه به مکه رفت گردنش حج فرض میشه بی خاطر در این ماه برای عمره کسی را نمیبرن اگر رفت و حج نکرده حج گردنش فرض میشه و اگر کسی در این ماه احرام ببنده برای حج احرامش درست قبلا که نمیتونه احرام ببنده الان مثلا کسی احرام ببنده برای حج و تو احرام بمانه او نمیتونه احرام ببنده بستن احرام در همین سما بیشتر کسی که در این سما احرام دست تلبیه گفت نیت کرد لحظا بگردن او حج لازم میشه واتقوا الله و یک دو نفرم بیشتر که نیستن همشون میدارن ماشاءالله بشیارن یک دو نفر کمی رفت خستگی می کنن خدا رحم بکنه شبا رفت خستگی کنی اللہ تعالی رحم بکنه بسم الله الرحمن الرحیم وقت الحج و وقت حج ماهای معلوم شرکت هستن کسی فرد کرد بخاطر احرام بر خودش در این ماه حج تو اولین فریضش اینه فلا رفصا او رفص نکنه رفس در حج، مانعش این سروران گرامی که عملی خلاف احرام نکنی این رفس و هر قای را رفس میگن یعنی فحشی ناسزایی نده و اون عملی که بین زن و مرد انجام میگیره او را هم رفس میگن پس اینجا رفس به معنی اینه که خلاف احرام عملی انجام نده که یکی از آن خلاف احرام همینه که محرم و محرمه با هم نزدیک بشن حق ندارن نزدیک بشن احرام بس محرم و محرمه باید در حتل از دیگر کهر باشن ولا فسوکا فسک نکنن یعنی از فرمان خدا خارج نشن ولا جدال جدال نکنن چنین همه اجتماع بزرگ سهاتی برای جایی برای آبی برای خاکی درگیریشن چه فایده شریغ ها مختلفن رنگ ها مختلفن قیافه ها مختلفن هر انسان یک شریده دارد یک بوی دارد یک رنگی دارد اون طرف سیاه سیاه در کنار پیت خوشت نمی آئے یک سیرتی یا فلانه اللہ تعالی میگه لا جدال فی الحج جدال نیست در هم به صورت خبر قرآن بود، حالا در حقیقت اینها نه رفص نکنی یعنی به زنان نزدیک نشی نافرمانی نکنی جدال نکنی در حد، و هر خیری که شما انجام میدید، اینها سلبی بودن اینها نباشن نباشن نباشن و با ایجابی و آنچه شما انجام میدید از خیلی؟ در حج یا بیرون از حج یا نمه الله خدا می شما به خاطر احرام فقط در گیرشان ها احرام حاجی گرم میگیرن بعضی حاجی گرم میگیرن بابا ها احرام در مطاف گرمی میگیرن سر آب گرمی میگیرن هر خدمت شما در خواب ثواب گرمی میگیرن اونجا برخورد میشه همه چیزه لحظا اونجا دیگه باید با اخلاق انجام میده و الله تعالی دارد ترغیب میده که خدا از آمال شما خبره که چه کسی احرام را احترام میگذاره و چه کسی احرام را احترام نمیگذاره چه کسی چه خیری انجام میده و چه کسی چه شری انجام میده خدا کاملا اطلاع دارد و آنچه شما انجام میدی از خیر بی انفاق میکنی در حرام تبیرون حرام یعلمه الله آنها خدا می مقصد اینه که در این اجتماع عظیم اخلاق بزرگی می و تزبدو این هم پنجمی دستوره که حاجی توشه برای خود فراهم کن این باشی که اینجا خرجی بر داره اندا گرسنگی کشار می این حاجی را به اصطلاح مثل اون بزغاله ای که مادر ندارد کنار این حاجی را بدو که برای من خرجی بیدون اون حاجی را خوب نیست از یمن پیدای می آمدد خود را متوکلی می گفتن و در مکه بار مردم می شدن این خاطر اللہ تعالی میگه ببینید ذات کنید توشه برداری بدو زاد و راهله هست رجب پیاده رفتی حالا بار حاجی بیشی حاجی بیچاره یک شطوری داره خودش سواره تو هم کنار میای خسته حاجی هم بیاید پایین خودش خسته میشه تو را سوار نکنه رشتانش اجازه نمیده نه تذب زاد و توشه خود را بردار که این خیر زاد بهترین توشه تقوی هست یعنی اجتناب از فعال پرهیز از سوال گدایی و تکونی از من خدا بترسید صاحبان عقل کسانی که شما دارید احکام را تعمیر کنید زاد ندارید توشه ندارید مزاحم مردم نشون نه در مسیر حج و نه در در داخل حرم نه در عرفات نه در منا در مسلمان ها بار نشون ایجاد مشکل نکن از یمن میگه تعدادی می آمده متوکلی اینها را حضرت عمر گفت اینها متوکل نیست اینها متعکلین اینا میخوانه مفت از مردم بخورن کسب و کار تجارت این چیزی خیلی خوبی الله تعالی همین در تزودو و این حالان که در حرام، بندگان الهی زیادن که انفاق میکنن خوششون هم میاد که انفاق کنن احساس بکنن کسی نداره بهش انفاق میکنن کورها لنگها نادارها حالا توی حرام و روزاگاهی انسان متوجه میشد که یواش یواشی بندگان خدا میدن سالی من ندیدیم نهیش دری از درهای مکه مکرمه یا مسجد النبی که تعداد انسان بشینند و سال کنند هیچ دیگه نمیشه معلوم که جهان قانونی کرده ورنه سفیران دنیا دیگر همه اونجا تجمع میکنن تدبروا فإن خير الزاد التقوى الله تعالی حکیم دانا واتقون از من بترسید و بهترین توشه شما تقوا اجتناب از فعال و غیر اجتناب از فعال چیزی بسیار بزرگیه واتقون از من بترسید احسای مال ام تعمیر احکام کنی بیان اباحت تجارت ها لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضل من و شما گناهی نیست که طلب کنید فضل به تجارت از پروردگارتان پول دارید بیارید ببرید هدف حجه خب رب اونجا حالا چیزی دانستید که اینجا برای شما سودی دارد تجاری بیاد این هیچ چیزیه یا مثلا امروز که رسم شده سوغاتی این هیچ چیزی ندارد و اگر شما برای تجارت هم چیزی بیارید ممنوعیتی ندارد لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم بل اگر کسی نیازی پیدا کرد همونجا معاملت کنه بسره بده بعد از اینکه احکام حج را انجام داد عمره را انجام داد الله تعالی ترغیب میده که اگر ناداری تجارت مثلا کسی بلد باشد اونجا میشه تجارت کرد چه نمی گذارن اونهایی که کسی بره مغازه باز کنه فلان خب و خب اندازه نیاز خود خب میتونه تجارت کنه برای خریدن می گذارن فلان دنیا سن حاکم ها همه چیز را بخور بکنه فیدا کن بعد از حقوق مزدلفه و عرفات وقت شما برگشتید از عرفات ببینی وقتی میره مردم به عرفات منا و مزدلفه سر راه میرن حالا به همین طوره این منای این مزدلفه این عرفات مکی ها به منا هم می آمدن به مزدلفه هم می آمدن به عرفات نمی رفتن تقریبا اینها توی حرم هست منا که توی حرم هست اینا می گفتن ما اهل حرمیم نیازی نداریم بیرون از حرم بگیم مثلا منای مزدلفه عرفات الله اللہ سبحانه و تعالی دستور داد که شما وقتی برید اول به عرفات صبح روز نه میره مردم به عرفات تا غروب آفتاب در عرفات و بعد میان شب این مزدلفه اینجا اقامه و فکر و تلاوت و تضرع و خب صبحش اولین کاری که میکنم میان منا یکی را از جمرات میزنن و بعد بره تواف زیارت بره قربانی کنن بعد بره تواف زیارت این کارها به روز در خیلی کار دارد حاجی این خاطر میگیم جوانی میخوام که صبح نماز را هنوز تاریخ در مزدلفه میخوانن راه میفتن امروز این همه اتهامات برای زدن یک جمره خیلی سخته این هم باید قبل از ظهرش بزنن بزنن بعد از این که زدن برن برای تواف زیاره اونجا برن حرم تواف کنن مکره برن در بیت الله تواف کنن و بعد شب باید بیان به منا خیلی کار داره میزیدن این خاطر الله سبحانه تعالی میگه فیضا کن وقتی شما برگشتی از عرفات عرفات را عرفات را به این خاطر عرفه میگن که اونجا میدان همه مردمی دیگر را و دیگه وجه اینه که اونجا آدم و حوا با هم ملاقات شدند با یک دیگر بعد از که از آسمان به زمین اعظام شدند و تبعید شدند حضرت آدم خدا به هندوستان از آسمان پرد کرد و مادر به و بعد از سالها دریا و ساری، سر کوه جبل و رحمت حضرت آدم و حوا با هم تجمع کردن این خاطر اینه میگن عرفه که آنجا با دیگر دیگه آشنا شدن به زمین و دو مرتبه ارتباط برقرار کردن و سلسله ما در دنیا رفت در جنت زاد و شما وقتی برگشتید از عرفات تو یاد کنید خدا را نزد مشعر حرام مشعر حرام کوهیه که در مزدلفه و به مکه دیده میشه آتش برای روشن این دیده میشه مشعر حرامش میگن یعنی اونم در حرمه و یاد کنید اون خدا را که کما تعلیلیه چون خدا شما را هدایت کرده چون خدا شما را به مناطق حد هدایت کرده است شما خدا را به کسرت یاد کنید نماز بخوانید ذکر کنید تلاوت کنید و خدا را یاد کنید به کسرت اگر واقعا شما به تحقیق بودی شما قبل از هدایت الهی از ظالین و بیراهان خبری نداشتید شما گمراه بودید یعنی بیراه بودید راهی نمیدانستید خبر بودید شما ثم اقیدید من و اطاب الناس برگردید ای قرشی ها و غیره همه شما از جایی که مردم برمیگردن یعنی برید به عرفات و برگردید قرشی ها و دیگر تعدادی از قبیله ها به مشعر حرام میرفتن از منا به مشعر حرام می رفتن به عرفات نمی رفتن و ما نیازی نداریم به عرفات می اللہ تعالی گفت نه او قریشی ها همه شما مساوات در دین اسلام برگردید بازگردید از آنجایی که باز می گردند همه مردم و از اون رسومات قدیمی که در حد داشتید و شما طرف داشتید و در مزدلفه می رفتید من همینطور عرض کردم این منا هست این مزدلفه مزدلفه می رفتن به عرفات نمی رفتن الله تعالی گفت که این رسم های بدی که انجام دادی بعد از خدا بخشش میخواید ان الله غفور الرحیم الله تعالی بخشنده است بخشد گناه را مهربان جنت می میدهد فاذا قضیتم مناسککم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا بيان وقوف بمناهج حاجیہ روز در بمنام می آیا و جمره اولا جمره اکبرا می زنن حلق الرأس و برای طواف زیارت به مکه میرن و شب باید برگردن به منا بیان شب یازده تو الله سبحانه و تعالی در اقامه منا که یازده و دوازده و لازمی هست چیزده اختیاریه اونجا هم الله سبحانه و تعالی را به کسرت یاد کنید پیدا قضیتم مناسککم وقت شما ادا کردید احکام حج را ارقام هست تمام میشن تو یاد کنید الله تعالی را که کن آباکم دوری که شما یاد میکردید پدرانتان را او اشد ذکر بلکه بیشتر خدای و را یاد کنید در جاهلیت ها بگه در بنا که اقامه میکردن شعر و مدعی آبا و اجداد خود را میکردن که پدر من اینقدر کشت و اینقدر احزانی کردو لحظا از این مدعی آبا و اجداد صحبت بنیان می آوردن الله سبحانه و تعالی فرمود شما مثل اون جاهلیت نباشید بلکه وقتی احکام عدل ادا کردید الله را به کسرت در منایت همان طوری که شما یاد میکردم که ذکرکم کم چنانچه که شما یاد میکردید پدرانتان را بلکه شدیدتر خدا را یاد کنید یعنی به کسرت خدای عزوجل را یاد کنید در ایامی که شما یازده و دوازده و سیزده در منا میمانید رضا خدا را به کسرت شب روز یاد کنید اکسان حاجی را اللہ تعالی از فمن الناس بیان قسم اول حاجی که طالب دنیا هستند و به آخرت اعتقاد ندارند مثل قریشی ها و مشرکین مکه که حج هم می اعتمادی به آخرت نداشتن در این مناسک حد، در این مکانها و زمانها از خدا دنیا میخواستن پس بعضی از انسانها کسانی هستند که میگویند ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخرت من خلاق و مشرک مکه کی را صدا میکرد در ایام حج تنها الله را صدا میکرد ربنا میگو ربا بده ما را در دنیا هر مقداری که میخواهید بده و نیست برای این آجی در آخرت هیچ سهم چون اعتقاد به آخرت ندارد و آخرت از خدا خواهد به این حاجی هیچ گیر تنها دنیا میخواهد و ثروت و مال و آخرت فکری ندارد یا اعتقاد آخرت را ندارد این حاصل در آخرت هیچی ندارد پس هر چی که بنا هست، اللہ تعالی آنجا می و این مشرکین مکه بودن که در حد و دیگه مشرکان عرب که به معاد اعتقادی نداشتند تنها دنیا میخواستند تنها منافع دنیا را در ایام حج از خدا مسئلت نیست کردن و خدا را هم فریاد می ربنا آتنا فی الدنیا بده ربنا را در دنیا مشرک مکه خدا را فریاد می زدن لیکن بدبختیش این بود که در کنار خدا غیر خدا هم بازایی می خواهد بازایی لیکن در این موارد فقط خدا را فریاد می زدن این دلیل بسیار بزرگ است و او در آخرت این حاجی چی ندارد سهمی از نعمتهای آخرت گروه دوم از حاجی های خدا پرست و من هم من یکون ربنا آتنا فی الدنیا حسنا بعضی از این حاجی ها کسانی هستند که از خدا دنیا و آخرت می میگن ربا بده به ما در دنیا نیکی حسنه بده و در آخرت هم حسنه عنایت بکنه و حفاظت فرما ما را از آتش جهنم این حاجی ها اولای لهم نصیب و مما کسبوا برای این حاجی ها یک سهم بزرگیه تامین نصیب و برای تعظیمه یک سهم بسیار بزرگی دارم؟ از آنچه که اینها کسب میکنند سبب خیر دارن میکنند خب در دنیا ما ربا بده ما را در دنیا هم حسنه عموماً بیت الفکر می کنند که حسنه میرا طول حالان که حسنه به معنی نیکی خدای ما را در دنیا توفیق نیکی بده توفیق نماز، حج، زکات، خیرات، جهاد خلاصه گناگون مانا کردن حسنه دنیا را از حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل شده است مراد از حسن امرات از حسن موصوف مقدس و بعید هم نیست این تفسیر حضرت علی رضی اللہ تعالی چرا ماقب کے بحثی زمین لباس آئی زیباس خدا به ما حسنات و در آخرت هم به ما حسنه بده یعنی يعني جزای اعمال حسنه را به ما عنایت بفرماید و در آخرت هم به ما حسنه عنایت بفرماید و قنا عذاب النار ربا مرا از آتش جهنم انحساب حفاظت بفرماید اولئک لهم نصیب مما کسبوا اینها های مؤمن و خدا پرست برای اینها یک سهم بزرگی هست از آنچه که اینها کسب میکنن یعنی طلب خیر داره هم اینها را الله تعالی به دنیا میدهد هم به آخرت الله تعالی از فضلهای خودش عنایت میکنه الله سبحانه و تعالی میفرماید خوبی های آخرت را فراموش نفرمایید والله سریع الحساب الله تعالی سریع حساب میکند شما خسته نباشید که که به آخرت میرسید نه الله تعالی شما وقتی به آخرت رسیدید فوری حساب میکند و شما رو به آخرت میرسید واذکر الله فی ایام معدودات حالا تکمیله ذکر که فرمود شما فذکر الله کنید که ذکرکم کن. تتمه و تکمیله آن ذکر الله که در اقامه منا یازده و دوازده می شود یا شب یازده و شب دوازده باید حاجیان در منا باشند و بعد از زوال جمرات را بزن هر که جمره را باید بزن رجم کنه شیاطین را و روز سیزدهم که شب سیزدهم اختیاریه روز دوازدهم حاجی به اقتصاد جمرات را اختیار دارد که شب سیزده در منا بماند یا برود به خانهش یا برود به مکه هر کجا که میخواهد اگر نشست شب سیزده در منا قبل از دوام میتواند که جمرات را بزند و به مقصد خودش ادامه بدهد و هر کجا که میخواهد برود یاد کنید اے راضی ہو اللہ تعالی را فی ایام معدودات در روزهای مخصوص و مشخص یازده دوازده و سیزده مراد البته اجازه دارد که شب سیزده بره و نمیشینه فمن تعجل فی یومین هر کسی از حاجیات تعجیل کرد در دو روز یعنی یازده و دوازده نشست شب سیزده ننشست و روز سیزده جمرات را رد نکرد و فلا اثم علیه گناهی بر این آجی نیست و من تأخر و هر کسی که خود را مؤخر کرد یعنی تا روز سیزده هم نشست تو باز هم اسمی بر آن نیست این همه احکام لمن اتقا است مبتدا همه به الاحکام مبتدا محدود لمن تقا برای کسانی هست که از خدا میترسند شب سیزده و روز سیزده جمرات را زدن اختیاری نسخه عمل الله تعالی بیان میفرمان واتقوا الله قدم به قدم از خدای لایزال بکس نفرمانی الله سبحانه و تعالی را نفرمان و خب نسخه خوب خدا خوب خدا را از کجا بیاری؟ این نسخه خوف خدا است که یقینا یقین کنید که شما به طرف الله حشر کرده میشه وقتی انسان این تصور را و این اعتقاد را و این حالت را در خودش غالب کند که من فردای قیامت به محضر الله سبحانه و تعالی حاضر میشم و الله تعالی از من حساب و کتاب میگیرد این انسان دیگر کلام را به هوش سخنان خود را به هوش چشم خود را و دست و پای خود را و شکم خود را از تمام محارم حفاظت میکنند که پرده قیامت از خیانت چشمها و از تمام گفتها من در معذر خدا قرار میگیرم و الله تعالی از من سوال میکنه ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید همه صحبت های ما و همه گفته های ما و همه های ما محفوظ و بردای قیامت در محضر خدا به ما نشان داده میشه و وجدو ما عملو حاضرا همانطوری که این دستگاه های برداری همه چیز انسان را نشان میدهند هذا پردائی قیامت همه علم زندگی ما را الله سبحانه و تعالی به نمایش میگذارد وقتی انسان این حالت در او پیدا می شود در خلوت و در جلوت و در هر حال انسان بیهوش حرف می کند و حرکت می کند به طرف گناه میل نمی کند و نعوذ بالله اگر مرتکب خطا و گناه بشود ناد و پشیمان پس نسخه تقوا نسخه خوف خدا وعلموا انکم الیه تحشرون در تمام قرآن مجید هر کجا که الله تعالی دستور خوف داده است و تقلا گفته نسخه تقوا را انجام ذکر کرده جایی فرماد و الله ولتنظر نفس ما قدمت گروه سوم از حاجی های بسیار خطرناک که ظاهر بی سوا و درون گرگ باطن اونهایی که چنان ظاهر خوبی داشتن سخنان خوبی داشتن در مجلس پیغمبر چنان حرف خوب می زدن که پیغمبر علیه السلام هم از حرفهای آنها از گفتهای آنها تحت تأثیر قرار که این ها چقدر انسانهای خوب هست لیکن اللہ سبحانه و تعالی می فرماید بسیار شدید و خصومت هست درونشون خیلی گوشیده هست در مورد شان نزول همین آیه شریفه گفته شده شخصی به نام الاحنس ابن شریف یا شوره در محضر پیغمبر آمد و بسیار اظهار ایمان محبت رسول و محبت یاران رسول را ظاهر کرد لیکن درونش بسیار بغض نسبت به رسول و یاران رسول داشت از مجلس پیغمبر وقتی حرکت کرد در مسیح زراعت و دام صحابه را آتش کشید و حلاق کرد زراعت صحابه را تشکر دام صحابه اولاغی بود اون رزق پاش شکست ظاهرش اینقدر زیبا بود که پیغمبر علیه السلام هم از حرفهای او از گفتهای او تحت تاثیر قرار گرفت این آنو که ظاهرشون صالح و باطنشون بسیار خبیث دشمن صحابه دشمن یاران صحابه بعضی از انسان ها کسانی هستند گروه سوم ظاهر خوب باطن بسیار بد کسانی که در تعجب قرار میدهد شما را پیغمبر سخن آنها در حیات دنیا بله دیگه جز همین حاجی های دیگه حاجی ها همه حاجی بودن گروه نماوجات را ما به چند تک گروه تقسیم کردیم این همون حاجی های این همه دوربر رسول الله بودن حاجی بودن بدون استثناء اگر چه آنها را حاجی آقا نمی گفت آن نمی گفت حاجی ابوبکر حاجی عمر حاجی عثمان حاجی علی بله حاجی بودن همه ساکنان حرم بودن عربات یاد حاجی حاجی نمی کنن این از امان حاجی حاجی حاجی برو حاجی برو این ما اینقدر بره حاجی حاجی چیه اون همه حاجی بود بله این از اون گروه حاجی های بظاهر فی صلاح لیکن باطنشون خیلی فاسده بعض از انسان ها در خدا طبقه بندی می کنه اونهایی هستن که یوجب که قول فی الحیات دنیا در عجب و در حیرت می قرار می دهد شما را سخن آنها در حیاتی دنیا و شاهد می کند این حاجی فی صلاح ظاهرش خیلی خوبه خدا را بر آن اخلاص و محبت رسول یا محبت یاران رسول که در قلب خودش دارد خدا سر شاهد است پیغمبر شما را و یاران شما را وقتی می بینیم چه شما روشن شما چقدر انسان های خوبی هستید حالانکه الله تعالی میگه مرض اول عداوت شدید نبوی داشت و از دست که با پیغمبر عداوت داشت با صحابه پیغمبر هم عداوت کرد انسان با هر کسی که دشمنی داشته باشد لہذا با متعلقین او هم دشمنی حالانکه این بسیار شدید الخصومت علف به معنای بسیار خصومتگر اضافتش به طرف خسامه هذا تجریدی معنا میکنه این بسیار شدید و خصومت عداوت شدید رسول صلی الله علیه وسلم را در دل داشت عداوت شدید صحابه را در دل داشت اذا تولا مرد دوم عداوت صحابه کرام وقتی از مدرسه شما منصرف می شود خوب تلاش کند در زمین که فساد کند در آن زمین و حراک کند زراعت را و نشر را میگویند به محصول زراعتی صحابه برخورد این آتش دام صحابه را در مسیح دینا پایش شکست حیوان را پای اولاد صحابه را شکست و دیگه توجیهاتی کردن در احلاق هر سنت که این به ایمان مقصده و این به ایمان به دنبال لباست و فسادکاری علاقه دار هر سه را در محل فرس میریزه و نشر را دایه میکنه و به تعبیر امروز دنیا همچین لعنتی واقعا یهلک الحرس و نسل این چیز را هم گویندگان گفتن اشاره به فساد اخلاقی آن شنبخت هست که ظاهرش خیلی خوبه زی ہے و حرفهای بسیار نرم و شیرین و و بلید میزند تفسیر جلاله نوشته کان یدنی مجلسه و کان حلوب الکلام که مجلس رسول علیه الصلاة و السلام می نشست بسیار سخنان شیرین و با آب و تاب هست مرد سوم زرار و انادش خیلی مغروب بوده وقتی دو گفته شد اتق الله از خدا بترس چرا محصول مردم را تباه کردی چرا این حیوان را پاش شکستی دست شکستی تو اخذت العزت بالاسم غرور را میگیرد برای گناه بجای که از اتق الله متأثر بشود و بترسد و دست از جنایت بکشه دست از خیانت و بدبختی بکشه اخذت هول عزت و بالعثمی غرور را میگیرد برای گناه کردن فحسبه جهنم این را کافی از جهنم سوزنا ثمره این ها جهنم و ولبئس المهاد و خب بدترین جایگاه جایگاه جهنم بدترین مرد بدترین جایگاه جهنم است گروه چهارو و بعض از انسانان آنهایی هستند که می جان خود را سبحان الله مال که مال ہے اونها جان هم می پروشن یشتری به معنی یشری به وقتی یشری به معنی یبیعو چون سرایشی هم به معنی خریدنه و هم به معنی ہے ولی اینجا به معنی فروختنه بیو تو جزوهاش من نشته بعض از انسان ها کسان هستن فروشن نفس خود را حتی مال که بجای خود جان خود را می فروشن برای چی ابتغا مرضات الله طلبگار رضای خدا هستند والله رؤوف بالعباد الله بسیار مهربان است به بندگان است کدوم بنده فداکاری میکند الله تعالی فداکاری رو عرض میدهد ترغیب جهاد یعنی برای انجام دستور اسلام آماده باشید اینطور نیست که یه قسمت عمل کنید یه قسمت را بگذارید شان نزول آیه را بیان کردن که عبدالله ابن سلام مخلص گفت من گوشت شطور را در دین اسلام حلال می دانم لیکن نه چون در دین حضرت اسرائیل خوردن جمعه را هم تعطیل میکنم شنبه را هم تعطیل شنبه تعظیم در دین یهود بود اون هم تعظیم میکنن جمعه که در دین اسلام دستور تعظیم شده که اذا نوگه اصلاة من یوم جمعه فسقه الى ذکر الله جمعه را هم احترام میکنم احکامش انجام میدن و شنبه که در دین قبل بوده اون هم اللہ تعالی گفت نه الان که دین اسلام آمد اعمال را مطابق آیین اسلام آمد انجام دید کاملا برو توی اسلام یک قسمت اسلامی و یک قسمت یهودی قبول و این اتباع شیطان نبینی شیطان شما را فریب نده مومن شوی کامل مومن میشه واقعا همین آیه که بنا مؤمنان و اعمال ایمانی انجام نمیدن واقعا اینها اشتباه میکنن مؤمنی دیگه مؤمن بس کافر دو بالله کافر بس از دو رنگی چی میشن یا ایوه الذین آمنوا ادخلوا فی السلم اے مومنی داخل بشید در اسلام کاملا یعنی یهودیت را رعایت نکنید کاملا در اسلام داخل بشید ولا تتبعوا خطوات الشیطان اتباع نکنید نقشهای شوم شیطان را و بدعتی بیمان همیشه مرید شیطان است اگر بدعتی هر بدعتی را که انجام میده به جای اون بدعت سنت را ترک میده چون در هر مراحل زندگی ما راهنمایی سنت داریم اگر یک بدعتی سنت را انجام بدعت را انجام میده در اون موقع سنت اون موقع را ترک میده لازمه بدعت ترک سنت و ترک سنت نقشه شیطان ہے چرا اللہ تعالی ہدایت را در اتباع کامل پیغمبر گذاشته امام داخل بشی در اسلام کاملا و اتباع نکنید قدم های شوم شیطان را چرا که این لکم ادو او دشمن اشکاره از این وجه چنان چیزی را ایجاد می کند که ظاهر دین است و در حقیقت بیدینی شدن دشمنه همه بدتی ها آمالی که انجام میدن اونا به عنوان دین انجام نمیدن نمیدن خب به بروان دینش انجام میدن از سقایه گرفته تا قربانی و تا دهل و تا شیفور و تا تجمع و تا زنجیر و همه به عنوان دین انجام داده می همه این مراسم ها خلاف اسلام هم. آیا به آنها کسی گفته که شما زنجیر بزنید سیاه پوش کنید این همه مراسمی که امروز مسلمان ها انجام میدن و در حدیث سند ندارن در خیر القرون قرون مدرک ندارن همه بدعتن و خطوات شیطان را اتباع برید تو اسلام کاملا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین او ظاهر را دینی کند و شما میدن مگر این محرم و سفر برای پیغمبر آمده مگر شعبان برای پیغمبر نآمد دلائل بیاری آمالی که مردم در شعبان و محرم و سفر و غیره و غیره انجام میدن بعد از مرگ انجام میدن اینها مگر بر پیغمبر آمده پیغمبر مگر ازدواج نکرده انسان در زمان پیغمبر وفات نکرده شهید نشدن امروزی همه خرافاتی سر کبره ها انجام میدن از سنگ مرمر از آجر سوپال و از گل و پل و اینها همه مگر پیغمبر علیه السلام پیغمبر اسلام در زمانش انسان ها شهید نشدن وفات نکردن از خود پیغمبر از دنیا رفت صحابه چی کردن شما ما متبع و مقلد پیغمبریم یا قراری مشارهیم ما را اللہ تعالی موثق کرده که شما مو به مو از پیغمبر اتباع کنید لقد کان لكم في رسول الله قصة حسنة قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني به نقش کلمه من پیغمبر حرکت کنید صلوا کما رأيتموني اصلي فان تو اگر لغزش خوردی بعد از اقامت شما بینا دلائل واضح و روشن قولی فعلی عملی تو یقینا بدانید او ملاها که ان الله عزیز و حکیم الله تعالی عزیز شدیدا عذاب میدهد حکیم بر عدم عذاب و بر مهلت فرور نباشید او حکیمه که شما خلاف سنت میکنید و شما را سبای نان و آب میدهد مغرور نباشید با وجود این دلائل واضح اینها منتظر نیستن مگر این که بیاید برای اینها حکم خدا فی ظلل توی سایه ها توی تاریکی ها از اب و فرشتگان الهی هم بیایند و کار دیگه تمام میشه و خود یلقا الله تعالی میگه این قسمت یهودیت یه قسمت اسلام اگر شما دین کار دست نکشیدید حکم خدا در تاریکی ها فرشتگان عذاب میان و کار تمام میشه بری صالب توی اسلام همه بدعات را قرآن عظیم الشان رد کرده و بدعتی ها را تهدید به عذاب کرده و بدعتی را گفته که تو پیرو خط شیطانی خط پیغمبر رو ول میکنی خط شیطانه در مقابل خط پیغمبر خط شیطانه لا تتبی خطوات الشیطان شان نزول آیر اگر شما در تفاتیر نگاه میکنید خوب شما واضح و روشن میشید چیزی که نکرد واقعا شنبه را تعظیم میکنن گوشت شده را حلال میدانم و نمیخورن این خدا آیات را تند و تیغ نازل کرد یا ایها الذین آمنو ادخلوا فی السلم کرد. امروز هم ما به میگیم بین انسان های زمان خود شما هم بگی که چرا از اسلام تحسی نمی کنی هنگام مصیبت الله تعالی چی گفته که ثابت چه کسانی هم چی میگویند چه کار میکنند مصیبت که آمد قالو انا لله و انا اله راجعون و خب پیغمبر اسلام چی گفته من ضرب الخدود و شق الجیوب و دام بدعوت الجاهلیت فلسن اونها که هنگام مصیبت بر سر و چهره می کوبند و گریبان را پاره می کنند و موهای خود را می کنند اونها از من نیست پیغمبر در دامنه احد چه انسانهایی را الله سبحانه و تعالی به بارگاه خودش مقبول کرد جب پیغمبر چه کار کرد دستور زنجیر برداری و سینه بزن ها حتی علماء دی همه این مراسم ها یا پیغمبر از حج و عمر برگشت همین خرافاتی که امروز به استقبال حاجی آقا میکنند، اینها سند دارن از پیغمبر و پیغمبر بهتر دانست و بلد بود یا شما عاشق دارید و بلد, بلد کنید غالیچه نصب کنند و گل بی ریشه بیارن نصب کنند گل پلاستیکی بیارن نصب کنند تجلیل و گوسفند و پاک بشه نه نه خرافاتن سل اسرائیل و الله ترجع الامور دو طرف خدا ارجا داده امور لحظا شما توجه داشته باشید خلاف پیغمبر نباید راه بودی خلاف پیغمبر کسی راه بودی که هرگز به منزل نخواهد رسید ترسم نرسی به ای آرابی چین راه که تو میبری به ترکستان آرابی عشق کابه دارد عشق کعبه دارد لیکن راه مشہد رو میبره راہ مشهد را ببره به کعبه میرسه هر چی بره از مشهد بگره کمرستان و هرچی در شمال بره هرگز به کعبه نمیرسه راه کعبه اینه در نرسی به کعبه ای آرابی این راه که تو میبری به ترکستان راه ترکستان را میبره شیرازی میگه و عشق کعبه داره ما هم امروز عشق خدا رسول داریم دم محبت خدا و رسول و ائمه اطهار میزنیم و همه خط ما خطهای غیر خدا و رسول و ائمه ما برای عمالهایی که انها را میکنی میکنیم آیا از انبیا و از نبی و از ولی و از صدیق و از شهید ما سند داریم سلمنی اسرائیل نمونه از تقریب دنیاوی سال کن پیغمبر بنی اسرائیل را چقدر ما دادیم به یعنی آبا و اجداد آنها را آیات بینه و واسه آنها بجای شکر کفر کردن لذا عذاب داده شدن و هر کس کند نعمت خدا را بعد از اینکه اون نعمت آمده شریعت غراب دلائل شرعی را نادیده بگیره تو فإن الله شدید العقاب دلائل آمده واضح آمده راه پیغمبر مشقت راه قرآن مشقت قرآن سنت راه ائمه مشقت سنت بخواهی برای نامه آیا وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ از حج و عمره بر میگشت از جهاد بر میگشت و عاشقان علی چه کار میکردن جلوش سند و گاو و شطور میکشتن غالی پس میکردن سردر برای او درست میکردن عشق علی کار علی نبود کار شیطان میکند نامش ولی در ولی این است و همه خلاف اسلام و خب نامش خیلی انسان کنید خیلی انسان کنید حسن انسان حکومت این قرآن این دخار میگه بنی اسرائیل سال کن چقدر آیات از من بهشون دادن اونها به جای ایمان و عمل و شکر قط کردن ولهذا الله تعالى فرمود و من نعمة نعمت الله من بعد ما جاءته فان الله شدید العقاب ترغیب الجهاد و جواب سوال مقدر اینهایی که خود را مؤمن میگن و متبع شریعت میگویند چی ندارن همین هایی که این تجلیلات را میکنن همه مغازه های موقع کسب و کار همه امکانات همه ذر و برد در اختیار آنها این هایی که خود را متبع پیغمبر میگن و در خط پیغمبر اندام برای خوردن ندارن صحابه می بوده نبوده نان برای خوردن ندارن لباس برای پوشیدن ندارن مسکنی برای آسایش ندارن فقط عاشق رسول و متبع رسولن اللہ سبحانه و تعالی میگه این بدبختیه کافر فقط دنیا را عزت میدانه اتباع پیغمبر را نعوذ بالله ذلت میدانه خاری میدانه ناداری و فقیری میدانه لیکن امروز اینها مسلمان هم مسخره میکنن روزی میشه که من اینها را ببرن تو جهنم اسیر کنم و مسلمان ها بر اینها بخندن زین للذین کفروا الحیات الدنیا زیبا قرار داده شده برانای که کافران بهار دنیا از این خاطر و یسخرون من الذین آمنون، سبب حب دنیا تحقیر مؤمنین شده است اینا تمسخر میکنند از آنهایی که ایمان آوردن از آنهایی که ایمان آوردن تمسخر میکنند لیکن اللہ تعالی میگه مثلی نیست حال جمله حالیه حالا تنهایی که کفر و شرک و از مخالفت سنت اجتناب میکنن تقوی به ما نکردن از کفر و شرک و مخالفت سنت اجتناب میکنن فوقهم یوم القیامه بالا اینها هستن روز قیامت بلال بالا هست سمیه بالا هست یاسر بالا هست تلحج بالا هست زبیر بالا هست امیر معاویه بالا هست ابو بکر عمر حضرت علی حسن و حسین که در دنیا اینها را مسخره می کردن که مال ندارن متاع ندارن امکانات ندارن تجهیزات نظامی و مالی و مسکنی ندارن روز قیامت عظمت بالا اینها خواهند شد باقی رسم مشیت خدا در دنیا تقسیم میشه مورد رضا نیست والله یرزق من یشاء بغیر حساب الله تعالی در دنیا آخرت رزق میده در کسرا بخواد جواب مدار رزق بر مشیت است نه بر کمال و مقبولیت مشکیت خدا شده در بات کرده میلیارد ها در در اختیار گذاشته بی خاطر مؤمنین را مسخره میکنن تمسخر ترغیب الانشهاد سادسان اللہ تعالی میگه همه انسان ها روی نبودن دین بودن بعد اختلاف کردن بیمانا یک دسته کافر شدن اختلاف هم زمانی کردن که علم شریعت آمد پیشانا انبیاء دعوت بردشتند و آوردن اینها اختلاف کردن بغات بغات بغات و تغات با انبیاء اختلاف کردن این هم اختلاف روی حسادتی بود که از خود آنها نشأت گرفته بود لحاظا برای سرکوب کردن این بغات و تغات و مؤمنین باید جهاد کنید این همه ترغیب جهاد است کان الناس بودن انسانها ها امتا واحده یک ملت واحده توحیدی در صفحه چا هشتد و چلیت دویست و نود و دو ششتد و هفتادت که فختلفو بعد اختلاف کردن برای رفع اختلاف بعث الله النبی اللہ تعالی انبیاء را مبوس فرمود در حال که انبیاء بشارت میدادند اطاعت کنندگان را و آگاهی میدادند منکران را و نازل کرد اطلاعات دوم اطلاع با اون انبیاء کتاب که رفت نظابات کتاب ها میشد حق حکمت انزال و بیست انبیائی بود که فیصله کنه خدا در دنیا بین مردم در مسائلی که اختلاف داشتن با یکدیگر در اون مسائل در امور اختلافی مذهبی در امور اختلافی مذهبی انبیاء با کتاب فیصله کند اللہ تعالی نگه اختلاف را این دوی را در دنیا همون علماء سوا وردن بعد از آمدن انبیاء حضرت کو کہتے ہیں دالا کس نے دالا کیوں ڈالا اختلاف انداز چه کسانی انداختن چه زمانی انداختن برای چھ انداختن اختلاف کے انداختن گبات و تبات اہل علم انہا ہے کہ زماندار مردم در خبری گوات چه زمان انداختن زمانی که علم انبیاء آمد برای چه انداختن بغیم بینهم بسیار حسادت کردن بین خود و بین دعات توحید اختلاف نکردن در حق مگر آنهایی که داده شده بودن این حق را یعنی کتاب را اونها من بعد ما جات هم البینات بعد از این کامت پیشانها دلائل بواسطه انبیاء اختلاف نکردن الا بغیان این الا از هر دو استثناء اختلاف نکردن مگر علماء اون هم بعد از آمدن بینات اختلاف نکردن الا بغیم بینهم مگر کینه و حسادتی بود بین اونها و بین دعات توحید دعایان توحید به خدا پرستی و آنها شخصیت پرستی و دکانی پول برای خود درست کرده بود این کبر ولی را محل درامت کردن پول اون در شیراز یک سنگیه او یک گودی مثل مثل سم اسب داشت یک گنبد بزرگی برو داشتم میزدند و پول میریختن چیه؟ اثر سم اسب سلمان فارسی و خب بابا با چه سندی تو میگی؟ با چه مدرکی تو میگی که پای این کوه سخت روی این سنگره سخت اون هم اسب حضرت سلمان آمده آب خورده یک سمش بیشتر نیست سنگ رفته یکی کمتر ات گمبری دارد میشه یک مقاصد پردرام کسی ما را معرفی کرد اثر سم اسب سلمان او با چه معرفت میگی دلیل شما چیه علیه هر کس را که گفت سال نمی کنه ها حیران شد اول که خیلی از ما را آتفه بدهد و ما را ترغیب بکند که ما هدایت بشید ما اتصال کردیم مبهود شد هر در شما گنبدی میبینید اون مرکز پول است دست باب صندوق اینجا گذاشته ولی نیاز به پول نداره ولی تاریک دنیا هست نیست نه ولی نیاز دارد شمی برای روشن بشه ولی نیازی برای شم پوسیده ندارد ولی در بهشت ولی در راه و ریحان و جنت نعیم و خدا نگفته فراح و ریحان و جنت و نعیم اون چراغانی جنت برای ولی بسات اون هورون غلمان برای ولی بسد برای شهید بسد نه ضرورتی بیشم پوشیده تو دارد اور نه به دکان تو دارد به ولی خیرات میگیری و میخوری درسته؟ دکانیه پر از درآمد اون میگفت شاید اینها چقدر میریزن که اینجا اثر سم عصب سلمان این هم نظر برای غیر خدا اصلا خلاص تعالی الله طریقه الله هست رحمائی کرد الله را که ایمان آوردند یعنی کسانی کیمان ایمان آورده بودند انبیاء آنها را انبیاء آنها را پیروز گردانیدند پس رحمائی کرد اللہ تعالی اونایی که ایمان آوردن انبیاء بخاطر اون مسائلی که اختلاف بود داشتن در مسائل از حق بیان حقه برای اون حقی که در آن اختلاف داشتم به اذنهی به فضل و کرمهی میگه این آیه را وقتی انسان بخانه بگه اللهم اللهم اهدنی لمختلف فی من الحق بار الہ ما را کن برای آن حقی که در آن اختلاف شده است به حق ما را رهبری کن از خدا باید بخواهیم یک چیزی که من شما را میگم ولی صاحبها همیشه طالب حق باش طالب حق به حق میرسه یک اعتقادی درست کنید و بران اعتقاد استوار بشید نه اور اگر اعتقاد شما مبرهن با دلائل قرآنی و سنتی هست اون اعتقاد را محدود بگید از هیچ توفانی نلرزید که انشاءالله کامیاب بشید همه را و اگر خلاف حق اول قدمی برداشته بودید عملی کرده بودید کالی و سخنی گفته بودید خورم برکرد والله یادی من یشاء لا صراط مستقیم الله هر کس را بخواد به صراط مستقیم بری می کند اونی که انابت صراط مستقیم را داشته باشه ترغیب الانتهاب ام حسب من تدخل الجنه آیا شما تصور دارید که وارد جنت بشید بدون تکلیف و مشقت حالانکه نه آمده پیش شما واقعات و مثال های آنهایی که گذشتن قبل از شما از طرف مخالفین رسید بیانها الباسا شدت گرسنگی و پاکر ضرر مالی و در و ضرر غای بدنی به آنها رسید مرض و غیره و سلسلو به انواع بلاها تقام داده شدن تا اینکه به پیغمبر زمان و به فریاد آمد و گفت و آنهایی که با پیغمبر ایمان آورده بودند متا نصر الله چه زمان نصرت خدا می آید الا جوابت توجه داشته باشید صبر داشته باشید که ان نصر الله قریب نصرت الهی برای بندگان نزدیک ہے چند سوای صبر کنی صبر کنی شما میخواید جنت الله تعالی دارد در صورت استفهام انکاری که وہ طالب جنت بدون مشکلات جنت گیر نمیاد اسلام امروز ما میگیم راه جنت همه به آسانی نه راه جنت مشکلات دارد باید انسان مشکلات را تحمل کنه اصلا الله تعالی میگه گمان دار نه گرمی ببینید نه سردی ببینید نه گرسنگی ببینید نه زندان ببینید و حتی هیراب گوشت سم شما نیاد جنت اصلا امکان ندارد. نمیگه و جنت بدون مشکل ان حسبتم ان تدخل الجنه یک دوستی داشتی شک تو نماز مغرب همین آیه را آخرین شهید کردم گوشی پشت پتا اون شهید کردم من همیشه وقتی بین این آیه میرسم یاد اون کشف بودانه آماده کرده بود و میگم وقتی این غول پیکرها آمدن و تجهیزات مسلمان ها را مورد حمله قرار دادن دیگر رفتن تو پناهگاه ها و کمینگاه ها این همین جای استاد و رای مبارزه کی بهش گفتن بیا بابا گفتین همه اساس مردم اساس مسلمان ها دارن آتش میگیرن ماشینشون خرابشون فلان ببرین چرا تبلیغ کنن واقع شدید همش خود را اماده کرده این آخر هم میخواد نه درستگی مولوی ببینه نه پیشانی ترش ببینه و نه واحد زمان واحد مبلغ زمان حتی یک روز هم تکیده نخوره و خب بره جنت الله تعالی میگه نه بابا بلیت جنت درستگی دارد بلیت جنت ناداری دارد بلیت جنت فشار دارد بلیت جنت رایتان نیست قرآن دارد میگه این نه پیری میگه نه مرشدی میگه و نه عالمی میگه الله تعالی دارد میگه ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم چطور بوده مثال میگر مستد هم الباسان رسید بانها باسا مسئله توحید گرسنگی دارد و مولویان لیکن رنجی خشتیان کنند و خب این هم نیست همیشه انسان باید تو بلاه باشد رسید بانها باسا ضرر مالی شدت فاتح جلال مانا کرده ذرا ضرر بدنی یعنی مرض وقت از انواع بلاها به تکان آورده شدن زلزلو به انواع بلا تکان داده شده حتی که پیغمبر و مؤمنین هم به فریاد رسیدن متا نصر الله خدای نصرت های تو که می آید بله برای که این مشکلات در افغانستان و در عراق آمدن شاید اگر برای خدا کسانی که برای خدا باشند اینها می جشن مستثن مصرت خدا هست الا ان نصر الله کریم انشاءالله که مصرت خدا زودتر می آید و ضربه قهری را گوش بله را شارون الله در دنیا خواهند کن و خدا در آنها ضربه خواهد زد سنت الهی همینه مثل قد ساعت مشکلات رمونده کرده بدر و احد و احزاب و حدیبیه لیکن رسول الهی وقتی تاریخ شد بعد از 21 سال ورأيت الناس يدخلون في دین الله اقواجا از امریکا کسی حکایت کرد بعد از برجه ها اینقدر آمریکایی مسلمان شده یک مفتی از آمریکا آمده بود و راوی که برای ما روایت کرد بسیار تکه بود گفت اینقدر مسلمان دارن میشن آمریکایی که ما از تعلیم و جواب آنها آجیم تمام کتابهایی که درباره اسلام به زبان انگلیسی نوشته شدن در کتابخانه های امریکا مفقود شد که چه دردی و پیامی اینها را وادار کرده که خود را میزنه ته بردن که ما اشتباه حرکت میکنیم ما راه بشریت را گم کرده ایم ما راه فقر را میبینیم این خدا هست یه العالمین یسالونک بعد از جهاد دو بیان انفاق یسالونک ماذا ينفقون ببینید مسئله قسمت دو بحث جهاد ترغیب برای جهاد تشویق برای جهاد و خود جهاد انفاق میخواد مال میخواد گدا چطور میخواد جهاد کنه خدا کسی را مال داده با جهاد کنه با مال اللہ تعالی میگه سال میکنن این عاشقان انفاق ماذا ينفقون این سوال تو جمع بدارن چه مقدار خرج کنند و کجا خرج کنند مازار من دو معنی چقدر خرج کنند و به کجا خرج کنند اللہ تعالی میگه هر اندازه خرج میکنید لیکن اول به والدین بدهید به خیشاوندان بدهید به یتامان بدهید به مساکین بدهید و به ابن سبیل بدهید مسافر مجاهد مجاہد مصافره مسافر آنچه شما خرد می کنید بگو آنچه خرد می کنید از مال اون به همت شما وابسته است لیکن به والدین بدید به خیشاوندان بدید به یتاما بدید به مساکین بدید مساکین کسی چیزی نداره و به ابن سبیل بدهید اونی که در راه خدا هست مسافر چیزی ندارد اگر در راه خدا خیلی چیزی باز قرآن فرمود خواه انفاق باشد یا غیر انفاق آنچه شما انجام میدید از خیر مال یا غیره تو فإن الله بی علیم الله اطلاع کامل دارد شما را خوب جزا هر خیر شما انجام میدید اللہ تعالی خبر نداره شما اینجا جمع شدید چهار نفر ها مولوی ها امروز ما قدری نعمت را نمیدانیم همه من شما ممنون احسان رب العالمینی ای کاش که امروز ما مسلمان ها میدانیم چقدر قرآن دارت ترقیم میده آنچه شما انجام میدید هر خیری باشد تو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الله تعالی علیم بھی دینے سبحان الله یاد مضمون جہاد بار دیگر جہاد پر شما فرد شده از کتاب امروز لفظ جهاد در جمعی ہے ما توجیش میکنیم تلاش تلاش تلاش جو تلاش لیکن انجا اللہ تعالی کلمه بکار برده که هیچ که نمیتونه توجیش بکنه کتاب کتاب با کافرها با شما فرق همین من میگم اگه امروز واقعا مسلمان ناجی هست همینه که بابو شغل رو شارو بجنگن اینا ناجی اعتقاد من اینایی که مجاهدینی که برای خدا در نبرد اینها ناجی چرا اکثر قرآن تایید اینها را نیست کتب علیکم القتال قتال بر شما پند کرده شده و هو لکم لیکن این گرانه برای شما تبان امکان دار که شما ناپسند داشته باشی چیزی را تمام سید کجا مردن و کشتن و گرسنگی را و اسارت را تحمل میکنه و او خیر باشه در واقع برای شما و امکان دار شما دوست داشت باشی چیزی را و او در حقیقت شر باشد برای شما لعظم الله یعلم اللہ دانات پی دانات بر شما جهاد و انفاق را فرد کرده و انتم لا تعلمون شما خیر و شر خود را نمی دانی شما نادانی شما میگی خیر در همینه که ما بخوریم و بخوابیم و خب دنیا را ترقی بدیم نه اینه که شما در راه خدا فداکاری بدید اللہ تعالی رحمت فرمائے وآخر دعوانا أن الحمد لله